Black Diamond Production. No puedo estar sin ti, no es igual, no tengo miedo a morir. Hoy que no estás aquí, no tengo miedo a morir. Sin ti yo no sé vivir y me da frío en las noches hoy que no estás aquí. No tengo miedo a morir, sin ti yo no sé vivir y me Hoy negra que tú no estás y yo quedo solo en la soledad, pero no me acostumbro a ella, porque tú fuiste más bella. Es que no veo una razón en que no encuentro tu motivación, de que te vayas mi preocupación, porque no entiendo cuál es tu visión, si solamente te quiero amar Solo contigo yo quiero estar. me hieres como pétalo en el suelo. Amarte es un ascenso y no tenerte es un descenso. Porque tu cuerpo me llama, no lo niegue, tú me amas. Y he llegado a pensar que te marchas de la casa, me siento mal. Con ella no puedo hablar, mi mente viaja sin pensar. Sin ella no puedo estar, ¿qué puede pasar? Mi cuerpo la puedo olvidar, pero no quiero. Mi amor no es pasajero. Yo me enamoré y ahora me duele, la quiero. Juré amor sincero y le grito al mundo que a ella me entrego. Mi rubia de ojos verdes me arranco el corazón y te lo entrego. Debajo de la frisa me juraste amor eterno. Y ahora que te fuiste a la muerte, yo no le temo. Y si Cupido existe, yo vuelvo a tus brazos, yo vuelvo. que no estás aquí. No tengo miedo a morir. Sin ti yo no sé vivir. Y me da frío en las noches. y me lamento en las noches. Como volar la esencia de tus labios, como quitar tu aroma de mi piel. Es como sufrir de amnesia sin querer, negra, y no lo puedo hacer. Tú me pides que te olvide, sabiendo que yo no podré. No sé cómo lo voy a hacer. Si tú no estás seguro, moriré. que no estás Diamond Production, MTA, el Duque Babilonia, Baby Jig. No sé qué puedo hacer cuando tú no estás, cuando tú no estás.